šanu uputi na pravi put on je od upućenih a koga Allah u zabludi ostavi za njega nema upućivača a zatim draga moja braćo na početku ove naše hudbe spomenut ćemo stvari koje će biti tema naše današnje hudbe. Allah Đelešanu mu je stvorio čovjeka i odredio mu na dunjaluku da se trudi, da njegov život bude u znaku truda, napora i zalaganja, umora i tako dalje. Kaže uzvišeni, da kada halakna insane bi kebe, mi smo čovjeka stvorili da se trudi. Znači, ti si stvoren čovječe da se trudiš i da se umaraš, da se naprežeš, da se suočiš i sukobljavaš sa dunjalukom i njegovim poteškoćama. Kaže dalje Allah Đelešanohu Ja ejuhel insanu inneke kadirun ila rabbike kadham fe mulaki O čovječe koji se mnogo trudiš, ti ćeš svoj trud pred Allahom naći. To jest, dakle u tefsiru kod Ibn Ketira stoji, to jest ti čovječe neminovno ideš ka susretu sa svojim gospodarom susreće se sa Allahom Đerlešanu i naći ćeš ono što si uradio. Neminovno ideš u susret svojim dijelima, pa bila ona dobra ili bila, ili bila loša. Dakle, svaki čovjek ulaže trud i napor na dunjavuku i u tom pogledu Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kaže koji prenosi Džabir ibn Abdullah bilježe Budavu kaže etani Džibril fa kal ja Muhammed عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم ما شئت فإنك مجدي به došao mi je Džibril i rekao o Muhammede živi koliko god hoćeš i kako god hoćeš ti si mrtvac dakle ti si meni ti, ti ideš ka smrti i susretu sa Allahom Đelešanuhu voli koga god hoćeš znaj da ćeš se od njega rastaviti i radi šta god hoćeš srećeš to. Srećeš ta djela i suočit ćeš se sa njima na sudnjem danu i po njima će ti se, po njima će ti se suditi. Dakle, braćo, vidimo da svi ljudi ulažu trud. Jedni ljudi ulažu trud, rade i umaraju se i srećni su. Drugi ljudi ulaže trud i ulažu trud i napor i umaraju se na dunjaluku, a nesrećni su i muslimani i kjafiri, i muško i žensko, i malo i veliko, nije niko oslobođen od ovog suda i napora, ali je razlika, razlika od čovjeka do čovjeka velika. I u tom pogledu, dakle, braćo, postoje dvije skupine ljudi, postoje srećni i nesrećni. Kaže uzvišeni, jevme jati la tekevemu nafsum illa bi idni, fa minhum šaqiju wa sa'id. Onoga dana kada dođe šta? Kada dođe sudnji dan, Niko neće moći progovoriti ni jedne riječi, niti šta izuzditi bez dozvole gospodara, bez dozvole Allaha Želešanu. I od njih će biti srećni i nesrećni. Dakle, među njima će biti, među ljudima toga dana, oni koji će biti srećni i koji će biti nesrećni. A Resul sallallahu alaihi wa sallam hadisu koji bježi muslim od Mas'uda, između ostalo govoreći o formiranju zameta u maličnoj utrobi, na kraju kad Allah pošalje meleka da udahne dušu, ka, zapiše na faku, zapiše dužinu života i ostalo i kaže još, zapiše hoće li biti srećan ili, ili nesrećan. Dakle, nema, nema treće. I dalje, u ovome kuranskom majetu suri Hud, Allah će da ženu kaže, za one sre, nesrećni, koji budu nesrećni na dunjaluku, koji umru kao kjafiri, njih čeka džehennem. Njih čeka džehennem i u njemu će teško udisati i izdisati i u njemu će ostati dok je nebesa i zemlje osim ako tvoj, osim ako Allah drugačije ne odredi. Šta znači ovo braćo, u njemu će ostati dok je nebesa i zemlje? Kaže Jerry Tameli u svom tefsiru da su Arapi upotrebljavali izraz za vječnost kada bi govorili da nešto vječno traje, da će ostati stalno, da će ostati eveda, da su govorili ostaćeš tu ili to će trajati dok je nebesa i zemlje. Dakle, zato je Allah žele što potredi ovdje ovakav izraz. A šta znači ovo ako tvoj gospodar drugačije ne odredi? To znači, kažemo Fesiri, da će veliki griješnici koji su bili nepokorni Allahu Đelešanu, ali su umrli na tevhidu, da će jednog dana uz Allahu pomoć i dozvolu izići iz džehennema. A kaže, oni srećni, oni srećni će u džennet i u njemu će ostati dok je nebesa i zemlje, dakle vječno, osim ako tvoj gospodar drugačije ne odredi. A šta ovdje znači osim ako gospodar drugačije ne odredi? Za džennet li je? Pa kažu, dakle, čovjek ne ulazi u džennet po svojim djelima, nego učinješ u džennet po Allahovoj milosti. Zato Allah kaže, ako Allah drugačije ne odredi. Nego djela su samo sebe i uzrok da se zaradi Allahova milost, da se zaradi, da se zaradi džennet. Dakle, braćo, kako vidimo iz ovih ajeta, Čovjek je srećan i nesrećan zbog svoga truda koji ulaže i zbog onoga što radi na dunjavuku ili me koga radi. Muslim od Asima al-Ašarija bilježi hadis da je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, mi ćemo samo dio hadisa navest, kullu nasi jabdu fabari u nefsahu famu'tikuha au mubekuha. Svaka, svaki čovjek se svaki, da, svaki dan prodaje svoju dušu. Pa ili je otkupi ili je upropasti. propasti. Dakle, svaki dan čovječe ti prodaje svoju dušu ili je otkupiš pokornošću i dobrim djelima prema Allahu Đelešanu ili je upropastiš liječenjem nepokornošću. Zato, brate muslimanu, ne misli da ako ti ulažeš trud, da ako se ti umaraš u pokornosti Allahu Đelešanu, izvršavajući njegove naredbe, ostavljajući njegove zavrane, da se kjakri ne umaraju. Valvani nije istina. Kjafiri, koliko god musliman, koliko god iskren vjernik ulaže truda u pokornosti Allahu Đelešanu, želeći Allahu zadovoljstvo i njegovo lice i njegovu nagradu u džernetu, to kjafiri još više ulažu trud u griješenju, u igri i zabavi, u nepokornosti Allahu Đelešanu. Zato ćemo braću danas spomenuti razlike, razlike između onih koji ulažu svoj trud na dunjalu koji srećni su i onih koji rade i dan i noć i umaraju se, ali su nesrećni do njavu koji na ahiretu sačuva nas Allah o tome. Prva razlika, brašo, jeste u tome što trud i rad i zalaganje vjernika, muslimana i onih koji su srećni, biva u pokornosti Allahu Đalešanu. Dakle, oni traže Allahu zadovoljstvo. Hadis od Muaza ili Džebela, u kojem kaže Resul sallallahu alaihi wasallam govori o otkupljivanju grijeha i vjernik dakle sa tim svojim trudom postiže jedno od dvoje Ili mu Allah oprosti grijehe, ili mu poveća neređe. Dakle, ili oprosti grijehe, ili poveća neređe. Pa u hadisu o kefaratima od Moazirne i Džebela prenosi se da je, Resurs, da je rekao Resul Salve Sranka jedno jutro je okasnio na sabba i sunce samo što nije bilo izišlo i klanjao je nama, sabba nama sa sabima i učio je kratko prije nego što sunce iziđe i onda se okrema sabima i rekao ja sam kare je poslije noćnog namaza malo prilegao i vidio sam svoga gospodara u najljepšem liku. Pa me je pitao, o Muhammede, o čemu raspravljaju meleki? Pa sam rekao, Allah najbolje zna. A onda, me, onda je Allah žel lešanu mu stavio svoju ruku na moja prsa tako da sam osjetio hladnoću i upitao, o Muhammede, o čemu raspravljaju meleki? Pa sam odgovorio, raspravljaju o kefaratima i o deređatima i o dovama Pa je upitao Allah, a šta su to kefarati, Muhammede? Pa sam odgovorio, kefarati su koraci do mesčida. Dakle, to je ono što briše grijehe. Koraci do mesčida, kaže Resul sallallahu alaihi sallam, prvi korak do mesčida oprašta grije, grijehe, briše grijehe, a drugi korak podiže dređe. Kaže, druga, druga stvar, iščekivanje namaza, između namaza, namaza poslije namaza, treći ostajanje u mešćidu posle namaza i četvrto, uzimanje abdesta u teškim trenucima. Pa su mu fesili objašnjavali da šta znači uzimanje abdesta u teškim situacijama, jer su kazali uzimanje abdesta kad čovjeka obuspe sržba, kad ga, kad, kad ga snađi ne, ne, neka nevolja, uzme abdest i kralja namaz i Allah, Allah briše tu tugu i nevolju. A jedni kažu da je to uzimanje abdesta u hladnim danima i noćima i klanjanje, klanjanje dva rekata ili više, više rekata na file, što je, što je ispravnije mišljenje. A što se tiče braću, dakle, to je ulaganje truda srećnih. Dakle, samo kad je o keferatima riješ, oni stvarima koje brišu grije, a što se tiče nesrećnih, što se tiče nevjernika, kod njiha svaki trud, svaki korak na dunjaluku povećava grije i povećava stepene u džehennemu. Povećava nepokornost Allahu džehennemu. Zato Allah džehennemu u suri Teube kaže Innama yuridu Allahu yu'adhibahum biha fil hayati dunya. Allah je našao sa dunjavukom koji daje nevjernicima. Šta šta im želi tu? Bogatstvo, imetak, položaj, želimo kad mi želimo da ih kaznimo time još na dunjalu u ome, u ovome životu pa juzna da je kusahom vahom kjaferun i da, oni, da ih uništimo, a oni nevjernici da ih uništimo na tom kufru zbog toga su slovali su svoju da se pokoravaju Allahom Đerdešanu Druga vraćna razlika jeste da oni koji se umaraju, koji se trude na dunjavuku, koji ulažu svoju punu pokornost i Allahu Đelešanu, osjećaju slast u svojim prsima. Oni su naši sreću i zadovoljstvo u svome životu. Imaju pred sobom jasan cilj i zato su zadovoljni i srećni, makoliko truda uložili. I valo je to istina. Onaj koji je spoznao gospodara svjetova, po njemu samo na seždu pada, on osjeća prostranstvo u svojim prsima i on je zadovoljan i zbog toga osjeća slav i sreću. Na primjer, uzmo samo primjer noćnog namaza Kijamu Lejla, koji nije važni umetu, koji nije obaveza. A bio je za Muhammedu sallallahu alaihi sallam, pored farzova koje ljudi izvršavaju muslimani, kad žele da povećaju na filama i ustaje noćni namaz, na početku to bila teško, Teško, šeitan ne da da insan ustane na sabah, a kamo na noći namaz, kad je najslabije spavat. Ali kasnije, kad se čovjek navigne, bude mu slatko i neobično kad ne ustane. I u tome nalazi najveće zadovoljstvo da ostavi postelju onda kad ljudi najviše spavaju, kad je najdraže spavati. Dakle, on ust, zato su govorili alimi, tako nam Allah kaže kad poslije sabaha ne boravimo u mešćidu i ne učimo Kur'an, nego kad legnemo, klanjamo sabah, ali ako legnemo poslije toga, nismo spremni za dnevni posao koji nas čeka nismo spremni za, da, da se posvetimo kako treba našem poslu koji je pred nama. I govorili su da znaju vladari što je našim plesima, borili bi se protiv toga. I tako mi Allaha, radost i badeta i truda u ibadetu je daleko veća od radosti nevjernika i griješnika u njihovoj igri, u njihovoj zabavi, griješenju i nepokornosti prema Allahu Đalešanu. A nesrećnici vraćaju kao posljedicu. Kao posljedicu svoga truda i zalaganja imaju je u prsima, imaju nesrećen život, imaju neuredan život, imaju nesreću i tugu na dunjalu i na heretu. Neko će upitati kako to nesrećni ljudi, kako to uh, e, jakri, vješnici koji potroše čitav život u grijevu, ne obaveza nemoj prema Allah, ne žele da ispunjavaju, nego samo uživaju dunjaličkim slastima i strašnjima, otkuda se umaraju, kako da se umaraju. Wallahi, braće, nama ćemo samo neke stvari koje će nam objasniti u kakvom se halu nalaze nevjernici i griješnici koji svoj trud i rad na dunjalu ulažu u griješ prema Allahu Đelešanu. Prva stvar, kad griješnik čini grije, Allah je svaka duša svjesna da je to grijeh Allah. Ma koliko se to njemu učinilo slatko i primamljivo, ako čini si nauk, kad prođe ta kratka slast i užitak, ostaje tuga u prsima. Ako je lopov pa to učini, ako je alkoholičar pa se napije, poslije toga, poslije tog kratkog užitka je tuga. Dakle, poslije kratkog užitka dugotajna tuga i I stalna i stalna nesreća. Pa pogledajte, da, pored toga, Allah Želežanu kažnjava takve, a mi to danas vidimo pred svojim očima. Tugom u životu, brakolomstvima, e, raznoraznim bolestima, koje su posljedica bluda, al, trošenja alkohola, droge i tako, neizlječive bolesti. Prišao jedan brat, vezao za brak, kaže, prišao sam s jednim džarijom, čovjekom koji nije na, na, namazu, koji ne zna za svoga gospodara, i kada razgovarali smo o braku, kada ja mu govorim kako, kako mene žena sluša, kako moja žena kao muminka poštija Allahov propis i kako se odnosi prema meni i kaže mu Allah, kad nikad nisam izišao iz kuće da me nije ispratila sa osmijevom i sa selamom i nikad nisam došao u kuću a da mi nije unijela cipele i da mi nije učinila uslugu koju treba da učini kao, kao mužu i kaže meni nekako to drago pa kaže ovaj pa svakom je to drago svakom je, ali to kod mene nema to kod mene nije tako ja svoje ženi kada je datnem pare za račun da struje ona kada je kupila za drugo tamo dakle nema povjerenja u nju haos, haos u porodicama. A kamo li drugi, i sam, nije to samo kod običnog svijeta, vallaha. Pri, priča jedan alim istini događaj sa ženom, sa djevojkom koja je počinila zinaluk, koja je počinila zinaluk sa mladićem u kojoj se bila zaljubila i kaže na kraju posljedica toga je to da je ona zatrudnjela, ponijela je dijete iz zinaluka i htjela da sakrije od svoje porodice, od oca i od majke i tako dalje. To bruka i sramota i za nju i za porodicu cijelu. Međutim, Allah je htio da se ta sramota otkrije, da se taj grijeh otkrije. Pa kaže kada je bila u devetom mjesecu, kada je trebala skoro da rodi, trebala je obavezno hitno, treba da ide na putovanje sa ocem. I pošla je s ocem i odmarali su na jednom mjestu i njemu su naši porođajni bolo. A otac za oca ništa nije znao. Uopšte nije znao da je trudna. Pa kaže, otišla je od oca pod jedno stablo i rodila je dijete. Rodila je sina. I plakala je dubo plakala je dugo i rekla je i govorila je kaže isto ono što je što je govorila Marije subhanallah pazite braćo rodila dijete iz sinaluka prije 10 prije 5 minuta otac je bio u takvom stanju sad će doći pred oca ponovo treba da nastave svoje putovanje s djetetom kako doći od na oči i razmišljala je i onda je udarila dijete i zakopala ga tu pod stavom Ali je Allah Đelešanu motiv da se to ponovo otkrije i da sazna njeni roditelji i da sazna i da sazna komšiluk i da ta sramota ostane stalno, stalno na toj, na toj ženi. Dakle, to je ta patnja i tuga poslije nepokornosti Allahu Đelešanu. Zinao, subhanallah, Allah govori o Marijani koja je rodila na čudan način sina, onako kako to, za nas čudan, Allah je sve možno sve može. Kada je rodila i sale i sa nama, Merim koju je Allah očistio i sačuvao i podržao je, rekla je, Ja lejte ni, mit tu kam lehele. Teško meni da sam bodno umrla prije, ovo, prije ovoga. Da sam, I da sam bodno u zaborav pala. Allah je podužao i kad je rodila Isara i Salama, u Fesri kažu za riječi, ako te neko upita, bilo što reći ja postim, da su to riječi Isara i Salama, kad ga je rodila kao djete je progovorilo. I sve je to znala. I znala da je čista i Allah je podržao i očistio, ali joj je teško bilo. Kako se pomoći pred narod? Jer znaš da će narod reći a kamoli, kamoli zinalučarka, kamoli ona koja počini, počini takav vi. I da dakle, braćo, rekli smo da to nije slučaj samo sa takvima, sa običnim ljudima, drogerašima, kockarima, bludnicima i tako dalje, nego i sa onima koji zauzmaju visoke političke položaje, koji, za, koji su profesori, inženjeri, koji su, e, koji imaju nekakve titule, pjevači, koji su autoriteti u narodu, popularni i tako dalje. Valahi, pogledajte kako završavaju, ako nisu mu'mini, kako Allah na sviđu ne padaju. Ako je, ako je pjevač, prođe njegova karijera, ili pjevačica, dok je mlada, slikaju je na naslovnim stranicama golu. Pogledajte, kažu, vodje računa, vodje računa o ženi i govore da je žena muslimanka ugrožena. Subhana, pogledaj zavude, a neće ljudi da vide istinu koja se vidi golim okom, ono se kaže. Koga slikaju na naslovnim stranicama? Mlade, gole, lijepe žene, koje su prinavljive za strast, zašto žele i za sebe da se življavaju s njima. A da je taista žena stara i da je ružna, makar bila doktor svih nauka, bi je stali na naslovnu stranicu. Da bi nikad, eto mi koliko poštuju, koliko poštuju ženu kao ličnost. Ili ako je takav, dakle, akademski građanin, dok je vredio, ostario je, kad ostari kako završava svoj život? Ili u bolnici, ili u ludnici, ili voda u ugo zrade, akademski građanin. Tako završavaju i valvan je to toha. Potpuno izgubljen. Nema cilja, nema cilja u svome životu. Nije spoznao svoga gospodara I, sta, i zamislite onaj ko se tako trudio, ko na tom putu uloži trud i ko tako potroši život na sunji dan, kad vidi svoja djela, u što je potrošio, zbog čega je osjedio, zbog čega se zgrbio, zbog čega je 60-70 godina patio na dunjavuku, zbog toga da mu ta djela budu u vodu džehendem koji, koji, koji je vječan zato brato, braćo, ne treba da žalimo zbog toga što ulažemo svoj trud u pokornosti Allahu Đalešanu i što se, što se oslobađamo nekih stvari koje izgledaju primamljive kao što su porno časopisi i porno filmovi i sve, dru, druženje sa ženama, druženje sa lošim društvom, alkohol, droga i tako dalje. Wallah je čovjek pobjednik onda i uspio je onda kad pobjedi svoj strast. Tada je zadovoljstvo u duši.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 ukrasima, a ja ovako, pa šeitana napada s te strane samo da ga, da ga izdvoji iz te skupine srećnih, da ga izdvoji iz te skupine koja će inša Allah zaslužiti džennet i Allahu, Allahu nagradu. Treća razlika praktično jeste to što srećni, oni koji će zaslužiti Allahu nagradu, svoj umor i trud, u stvari njihov umor i trud i zalaganje ograničeno na dunjaluku. Samo za dunjalu paži. Dakle, sa smrću sve se završava. Sve brige, sva tuga, sva nesreća, sav jad, završava se sa smrću. Dakle, ima granica tome kod nesrećnika. Nije tako kako je rekao Resul Sallallahu Alaihi Wasallam, kad je njegova ćerka Fatima vidjela, kad je, Allah, kad je vidjela njegove muke, smrtne muke, kod poslanika Sallallahu Alaihi Wasallam, i njegov dunjavog bio najveće iskušenje od svih vjernika, od svih ljudi, i njegova smrt boli, a zato je nagrada njegova najveća. Pa kad je vidjela kako se muči i kako ga je groznica uhvatila, kaže, o muke moga oca, o muke moga babi. A kaže Resul Sallallahu Alaihi Wasallam, o čeri moja, od danas više nema muka za to. Od danas više nema muka i tegoba, za mu'mina više, dakle smrću sve se prekida, sve prestaje, nego na smrti Allah Đelešanu mu šalje meleke i obraduju vjernike sa džernetom. Wallahi na smrti, kad melek uzima dušu, dođe da te obraduje. Sada, ovo čeri moja, od danas više nema muka za tegoba. Od danas više nema muka i te tegoba za mu'mina više, dakle smrće sve se prekida, sve prestaje, nego na smrti Allah Đelešanu šanuhu šalje meleke i obraduju vjernike sa džernetom. Wallahi na smrti kad melek uzima dušu, dođe da te obraduje džennetom i zato se vjernik raduje smrti, kaže uzvišeni inne lalli nekalu rabbuna Allahu thumma stakamu te tenazzala lajimu al malarikatu alla tehafu, alla tehazanu, wa evšimu bil džennetu illati kuntu tu'adun pa oni man koji kažu nam gospodar Allah pa ustraju na tom putu pa ustraju, a vrlo je teško ustrati na tom putu molim Allah da nas podži na istini pa dolaze meleki na smrti to su riječi gospodara svjetova i kažu ne bojte se, ne tugujte Ne bojte se, dakle, onoga što je pred vama, što vas čeka, čeka ah. vas, inša Allah, radost u kaburu, čeka vas radost na sudnjem danu i lahak ispit i čeka vas žernet koji je prostran koliko nebesa i zemlja i ne tukujte za ono što vas je mimo To su lažni, promazni i kratki, i kratki, kratki u žici. A što se tiče nesrećnih, oni nije tako, njima nesreća na dunjavuku i ne prekida se nikad. Ko nije nije tako? Zato nesrećnika dođe na, na, na hiret, pa bude stavljen u džehennem samo jednu sekundu ili jedan dio sekunde, pa bude upitan jesi nikada radost imao, a imao sve na dunjavuku, jesi nikada radost doživio, reći će vallahi nikad, nikakav užitak nisam osjetio, niti radost, niti radost doživio. Allah ne sačuva od toga. I sljedeća stvar, braćo, a ovome treba posljedno razmišljati i vidjet ćete, primjećite u našim životima, vallaj da je to hak. Allah će lešanu istinske mu'mine, istinske mu'mine i one srećnije kojima je pripremio džennet, ragunjavu koji još im olakša njihove tegope i njihov trud, olakša im put do dženneta. Pa pogledajte, šta to znači? Često puta, ali doći smo toga, da Allah vjernike daje, pomagače njegove vjere, veže neka srca za njih, za te ljude koji su istinski mumini, makar oni ne bili vjernici, makar bili kjafiri, makar bili mušici. Pogledajte, Resulullah sallallahu alaihi u Meki, u Meki svi ga napadaju. Nikoga ne voli, protjeruju ga. Nema, ne oda, mala, mala skupna mu se odaziva. Ali koga Allah veže za njega? Veže mu taliba koji je mušik. Vječno u žehendemu, subhanu. Allah vezao njegovo srce za njega. Da nije ne bio takav, bio bi kod njegov drugi amiža. I ostale njegove amiže. Osim hamize. Dakle, bio bi takav, ali je bio mušrik i umro na kufru, ali je ispio kasirni pjesmu, rudalicu, kjafirima i mušricima, najnovoj ideji, ideji umro i bit će zajedno sa Ebu Džehlom u Džehennemu, osim što će, što će mu Allah smanjiti kaznu zbog toga što je podržao poslanika sa sebe, pa će biti u pričaku Džehennemskom, a u piće dakle u Džehennemu vječno, ali je ispjevao pjesmu protiv njih i ruga i se i govorika je, zar mislite da ću vam ja predati Muhammeda? Vi se varate i kaže na kraju dvije pjesme, kad bi dočekao da pomiri, ja bi ga podržao. Ali umire, umire kao kao. Allah ne želje u srce. nije za, za poslanika. nije to samo s Muhammedom sa ove sebe. Nije to samo zato što je on poslanik, nego sa njegovim ashabima. Allah je zašao daje u najtežim trenucima da odu kod neđašija i nalaze tamo utočište. On kršćanin. I preko njih, preko njihove dali prima islam i umire kao muslima. I, i dalje, kako neki nisu mogli da obstanu, Allah im daje ensarije kao pomagači medine. Medini i njihova srca zbratimuje i vežu se zajedno i ostaju zajedno na akidi na daj dahila Muhammadu Rasulullah. Kako braćo nije samo sa ashabima, nije samo sa velima, nego sa svim vjernicima i svim dajima i svim pomagačima Allahove vjere dok je do, do sunnjega, dok jamenskog dana. Samo što ćemo spomenuti još slučaj Rintejnije, kada kada je tatarski vojskovođa Kazan pošao primjer islam, njegovi preci koji su osvojili Bagdad, koji su srušili Bagdad i ubijali muslimane, nisu bili prijatelji islam. Ali on je prihvatio islam, ali je sudio po jasniku, po nekakvom zakonu koji je on izmislio bačio svega i dosta i kršanstva i kurnana i tako dalje u to, pa je po, pokušao, spremio vojsku da napadu Šan, da učine zulu muslimanima. Pa i te je za ostalim učinjacima razmišljio, razgovarao, šta da učinimo? Pa kaže, treba otići predanje. Kad to je veliki zulučar, tabut, on će nas dobiti, sasvi će nas. Kaj im temi nema veze, idemo. Kako će govoriti? Pred njim, kaže im temi, ja ću govoriti. Pa kada je došao, predanje prevodio se, kaj rekao je prevodio, neko govore, Ibn Temi je rekao, o čovječe, o Allahu robe, Kaže, tvoji preci, ti si kaj musliman, primio si islam, i mi ga smatramo muslimanom, a tvoji preci su bili divljasi. Bili su divlije horde koji su uradili to što uradili, ali nisu bili zunčari kao što si ti. Pa kud ideš, kud si pošao? Pa kad je čuo te riječi, tako jasne, bez nikakvog straha, rekao je prevodio su, recimo nek moli Allah za mene, kupu ti doma Allah za mene. Pa je integri divo ruke i rekao, ja rab, ako je ovaj tvoj rob, pošao na tvom putu da se boji, pomozi ga, Pomozi ga, ako je pošlo da ti prkosti, da prkosti tvoje veličini, da čini zulum i nerej na zemlji da ubija muslimane, uništi njega njegovu vojsku. Još mu je mnogo toga nagovorio, izrekao u svojoj dobi. Pa je, pa ga je pustio kada dan, kad su izišli od njega, rekli su mi učenjaci što su bili svim temima, mi nećemo s tobom zajedno se vratiti. Kad pa je ti jedni pomoćno drugom, kad pa je sigurno da će htjelom svetit i sad će poslati ljude koji će te ubiti na pola puta kada danas. Kaže mi temije, kad nešto vi samo nešto nije spavljeno i otišao je sam svojim putem i što se desilo? Kazan je poslao stražu, poslao je konjenike koji su ga pratili do kući. Ispratili ga svoj do kući, a poslao je drumske razbojnike u ovoj ostaloj skupini Alima i sve su im pokrali čak i ovdje što su njih skinuli. I tako su se vratili, tako se vratili kući. Dakle, Allah Želešanu mu pomaže i podržava i još na dinjavu polakšava put do džerneta i takva situacija je s nama. A što se tiče nevjernika, njiha njiha kažnjava na razne načine i na dunjavu, kažnjava i jedne drugima, subhanallah. Zar nismo se dosi toga? Kažnjava nevjernike jedne drugima i kažnjava i muslimanima. Kažnjava i muslimanima. Iako su musliman danas tako uspavani, spavaju što se tiče promicanja Allahove, Allahove istine, što se tiče davi džihada, to su davno zaboravili osmani kome se Allah smilovao, ali Allah kažnjava nevjernike i na taj način, zato kaže uzvišeni, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم Bojte se protiv njih, Allah će, vas, Allah će njih u vašim rukama kazniti i ponijedit će ih i vama će dati pomoć i podršku protiv njih. A tako je braćo, u džennetu, na ahiretu, najveća radost, najveća radost, a najveća radost će biti, zaboravit će vijenik sve užite u džennetu, gledanje u Allah, u njegovu lice, kaže uzvišeni u džuhu je umeni na liber ila na robbi na liber, neka lica toga dana više vesela, u gospodara svoga će verati. A najveća kazna za nevjernike, pored džehennema, dakle, neće imati užitaka, osim što neće imati užitak, neće vidjeti svoga gospodara, kaže uzvišeni, Kella inna ma rabbi mi umejde na mahđubun. Ne, oni će toga dana od svoga gospodara biti zakonjeni. Neće vidjeti Allah za zašanu. Dakle, nema užitaka, a pored toga ima kazna. Ne samo da nema užitaka, nego vječna kazna sačuva nas Allah od toga. Molimo Allah da se nas učini srećno i na dunjavku na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Molimo Allah Želešanu da pomogne islam i muslimane. Molimo Allah Želešanu da nam oprosti i vijeh, da vidi naša srca na tevhidu i da nas uspiti na la ilaha illa Allah i da nas udruži sa onima koji će nas pretiti u debet. Rekao ovo, Allah mu ne zaprosti.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 يفنى وانت اللي شئتاني بالدم افديكي أنا وإخواني بالدم أفديك أنا وإخواني نفديك بالملايين بقي ليوم الدين نفديك بالملايين بقي ليوم الدين يا دعوتي سيري سيري سيري يا إخوتي هيا هيا بنا هيا خلوا القلوب صحيا خلوا القلوب حيا يا إخوتي هيا هيا بنا هيا خلوا القلوب صحيا خلوا القلوب حيا النصرة دي جاية لو نخلص النية النصرة دي جاية لو نخلص النية حنكون أمام الله باللي ينول رضاه حنكون أمام الله باللي ينول رضاه يا دعوتي سيري سيري سيري يا دعوتي سيري سيري سيري كل الوفا ليكي وكل تقديري يا دعوتي سيري سيري سيري كل الوفا ليكي وكل تقديري ما يوقفك ظالم أو غدر شريري ما يوقفك ظالم أو غدر شريري وانتي يا دعوتنا بالشدة سلوتنا وانتي يا دعوتنا بالشدة سلوتنا يا دعوتي سيري سيري سيري الأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا بارودتي والروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا ودمي خضابك يا عرب Wallahi, svjedoci smo da su oni koji nose muslimanska imena kao ovi specijalci, kao ovi vandali, kao ovi razbojnici strogi prema muslimanima. Strogi prema muslimanima, a merhametli, merhametli zbog svog kukavičluka i zbog udaljenosti od islama prema kjafirima. I ne samo to, nego mrze muslimane. Spletke im pravi. Uh. قدس جئت بها إليك اليوم مهرا بارودتي والروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا Zato pitam u ime Allaha Đalešanuhu, nadajući se da će kaseta koja bude snimljena doći do tog čovjeka muslimana iz Srebrnice. pitan tog muslimana iz Srebrnice, zar si zaboravio Srebrnicu? Zar si zaboravio 12.000 ubijenih muslimana? Zar si zaboravio silovane majke muslimanke? Zar si zaboravio ubijenu djecu? Zar si zaboravio zloči nad muslimanima? Zar si zaboravio šta su uradili četnici? Šta su uradili kjafiri? Šta je uradio Ajfor zajedno sa četnicima? Taj isti Ajfor kome ti sada služiš? Kome ti sada služiš i hapsiš muslimane zbog toga?